මන්ත චකවරසු අන්තර කචන්තු තේවතා සත්හම්මං මුනිරාජසා සුනන්තු සංකමෝ สักเคกาเมจารุเปคิริสิกรตเตจันตาริเกวิมานิปีเปรเทจักามิตารุวนักหเนเกหวตุมนิเคเตภุมมาจายันตุเทวาจารตรวิสเมยักขคันตัปปนาคา सिद्धन्ता सन्ति केयं मुनिवरवचनं सातौ मे सुनन्तो धम्मत्सवनकालो अयं पतन्ता धम्मत्सवनकालो अयं पतन्ता धम्मत्सवनकालो अयं पतन्ता นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา ยังปิสังฆังสรนังกัจจามิตติยามปิพุทธังสรนังกัจจามิตติยามปิธรรมังสรนังกัจจามิตติยามปิสังฆังสรนังกัจจามิ อิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมส โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสา วัคสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนา ยโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัท มนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากขาัวปะกวัตตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิรรมจัตตาริปุริสายุคานิหันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ ติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติสวาคาโตปะคะวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก ยิโกปัจจักตังเวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะ สังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโย กักกินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยังเขตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธกิจาจรณสัมปันโลสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธ สวากาโตภะคะวตาธรรมโม สันติทิโกอาคาลิโก เอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ เวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอ สัพพะกวัโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักทินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังคุญญาเขตังโลกัสสติอิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโตวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอัน ริสตามมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตามโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง โฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสา วกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติ กิติปิโสปะกวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสังฆา โกอุจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุส ตโพวินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคา นิหันทปุริสปุงพลาเอสปะควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุ นุสานังพุทโธปะกวาติสวากาตัวปะกวตตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจักตังเวติตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตะปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลิกรณิโยอนุตรังบุญยัเขตังโลกาสติมิติปิโสปะกวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขัตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโต เอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ งเวทิตัมโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเ เสะปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุญญาเขตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุต ปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโววินโยหิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิัวอนุ ฏิปันโนภะ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาห ยโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธา วมนุสานังพุทโธปะกวาติสวะคขาโตปะกวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจ ติตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสา ิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติิรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะคะว วะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากาัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกบัญ เวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอ สัพพะวะโตสาวกสังโฆอา หุนายโยมาหุนายโยกักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญังเขตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานัง ุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปั ธิธรรมโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทรงจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสป กวโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสติ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิโตอนุ ริสตัมมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโตปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตางโววิญโยหิ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอา ุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสธรรมสา กิสังทัเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวางคาตัวภควตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัจจัตตังเวทิตังโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสา สังโฆอุชุปติปันโนปะกะวตโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนปะกะวตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกะวตโตสาวกสังโฆยติธรรมฉัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสปะกะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมบุรโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโปุริสธรรมสารติสัทธา มนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสา ติปฏิปันโนปะกะวตโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสปะกะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะกว ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาตัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจ ังเวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ จุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินาย โย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสตินิติติโสปะกวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธ สวะคาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเว ทิรรมโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงกลาเอส ปะกวะโต สาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโย ทัพพินายโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติ อิติปิโสปะกวา อระหังสัมมาสัมพุทโธมิจชาจารณสัมปันโนส ตัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิต โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวก ปสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ กิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรปุริสธรรมสารติสัธาเทวมนุสา ภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมฉัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงคลา เอสภะคะวะโต โยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมบุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธา นุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจันตังเวทิตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุ ุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตา ริสยุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุ นุสานังพุทโธภควาติสวากตาโตภกวัตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจักตังเวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปภกวโตสาวกสังโฆ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขัตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโต ปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ งเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเ เอสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุต ริสตัมมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวก ปสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุ ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญา ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะิธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันนาปุริสปุงคลา เอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักข โย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ หินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมบุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสาน ติสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินาย ยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติปิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติสวาก โกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจ เวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอ สัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยกักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญเขตังโลกัสสตินิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิโ จารณสัมปันโนสุขตัวโลกวิทวอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ งเวทิตามโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเ สะปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพทินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอ มมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทธโตปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจต โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง โฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติ กิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัง โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสา าวกสังโฆ อุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันนาปุริสปุงคลา เอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุน ยโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธา มนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาัวปะกวัตตาธรรมโมสันทิติโกอักาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะกวัตตัวสาวกสังโกอุ ปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสา ติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสภะคะวะ ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิตัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจา ตังเวติตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโลสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวา โกโอปัญญิโกปัญจ ังเวทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอ สัพพะกวันโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติอิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิตโตอนุต ริสตามมาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตามโพวินโยหิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโย ปาหุนายโยทักกินายโย อัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมบันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโปุริสธรรมสา สังฆ ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนาย โยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา ิสวากขาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจันตังเวทิตาโพวินโยอิติสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยติิรรมจัตตา ยุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติิติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโล ิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภกวาติสวากขาโตภกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจังเวติ วินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโต สาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติมิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโลสุขโตโลกวิทวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธา เทวมนุสานังพุทโธปะกวัติสวากขาโตปะกวัตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญ เวทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอ สัพพกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัตพินายโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังคุณยัเขตังโลกัสสติ อิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิตโตอนุ ริสตัมมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวก ปสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสปะกวะโต สาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตร ริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสา มีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิหันตปุริสปุงพลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะคะ วะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทุอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาคาโตปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญ ตังเวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคล ลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสต ธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ ทิธรรมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอส ปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยเกตังโลกัสสติติปิโสปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนส สัทธาเทวมนุษสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัญจัตังเวทิตังโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะกะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะกะวะโตสา โฆยายปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุ ปุญญาเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโปุริสธรรมส โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาว สังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกะวตโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสปะคะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนาย โยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา สวากขาโตภควตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจันตังเวทิตาโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยา ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตา ริสยุคานิอันทปุริสกุมพลาเอสปะควโตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชริกรณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขโต โลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวติตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสา ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโลสุขตัวโลกวิทัวอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวา ปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเว ทิธรรมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงกลาเอส ปะกะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสตัมมาสาร ติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาตัวปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวก ปสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิททอนุต ปุริสธรรมสารติสังฆาเทวมนุนสานังพุทธโธปะกวาติสว่างคาตัวปะกวัตตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโกวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวโต โฆอุจุปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญายปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตา ปุริสยุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนาย โยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา ิสวากาโตภะคะวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสัง ทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะขวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ ปิโสปะคะวาอะระหัง สัมมาสัมพุทโธวินชาจารณะสัมปันโน สุขัตโลกวิัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโตปะคะวาติสวากขาโตปะคะวตาธรรมโมสา กอาคาลิโกเอหิปันสิโกโอปัญญิโกปัจจ เวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสปุงคลาเอ สะปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุข โลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญ เวทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอ สัพพกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัตพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสติ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุ ิสกรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยิโกปัญจตังเวทิตาโพวิญโยหิ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ หุนายโย ปาหุนายโยทักกินายโย อัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสตินกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอ your ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันาปุริสปุงคลาเอสปะกวะโต สาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมส ติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกป ติตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงคลาเ เสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุต รมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจ เวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสปุงคลาเ สัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิโทอนุตตโลปุริสธรรม สารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปั เวทิตามโววินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอ กวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัตพินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติ อิิปิโสภะคะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนส ิสันทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจัตังเวทิตางโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก โฆยายปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุ ปุญญาเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัง ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสา สังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกะวตโตสาวกสังโฆยติธรรมฉัตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสปะคะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนาย โยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา สวากขาโตภควตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโกอุจุปฏิปันโนภควโต ายายปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวโตสาวก กรยัติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชา จารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาตัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวติ ิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆกุจุ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยังเขตังโลกัสติหิติปิโสปะกวาอระอังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขัตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวา ปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ งเวทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลา เสะปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัตพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติ อิปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตารปุริสตัมมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอ ิโกปัญจตังเวทิตังโหวินโยห ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ นายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสธรรมสา สันทา ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ มีจิปฏิปันโนปะกววตโตสาวกสังโอยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสปะกววตโตสาวกสังโออาหุนายโยปาหุนายโยทักขิ นยโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ หินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโตโลตวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุท ิสวากาโตภะคะวตาธรรมโมสันติทิโกอักาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญาาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ ทิทังจัตตาลิปุริสายุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะขวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณส สัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจ ตังเวทิรรมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสปุงคลา าเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยัเขตังโลกัสสตินิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุข ตัวโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปา เวทิตัมโววินโยยิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอ สัพกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติอิติปิโสภกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโปุริสตา มสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธโตปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวก ปสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิัวอนุตตรโรปุริสธา สังทาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสว่างคาตัวปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตังโกวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวตโตสาวกสังโฆ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุ โยทักขินายโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิททอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา วากขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจ ทิตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสา มีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงพลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสภะคะวะ วะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาคาตัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจ ตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสป ภะวะโต สาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกาลนิโยอนุตตรังบุญญักเขตังโลกัสสตินิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิทูอนุตตรโลปุริสธรรมสาร ธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเว ทิรัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทรงจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอส ปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกัสสติอิปิโสปะกวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณสัมปันโนสุขัตโลกวิัตอนุตตรโปุริสตัมมาสา ิสัทธาเทวมนุนสานังพุทธโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโกอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสาว โฆยายปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอา โยทักกินายโยอัญชลิกรลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมบันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสธา ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาญปติปันโนภะคะวะโตสา กสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกววตโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสภุงคลาเอสภะกะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนา โยตักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา ติสวากขาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจันตังเวทิตาโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสัง ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังกฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคา หันตปุริสปุงพลาเอสปะขวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยิโกปัจจักตังเวติตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆอุ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยัเขตังโลกัสตินิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโลสุขัตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาก โมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ งเวทิตัมโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงกลา สะปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโยทัตพินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติ ปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมิจชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิตัวอนุตารปุริสตัมมาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากาตโตภควตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโก your สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลา เอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโย อัญชลิกรณิโย อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิัวอนุตตรโรปุริสธรรมส สังฆาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสว่างคาตัวปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัจจัตตังเวทิตังโกวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวตโตส สังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆญา ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัก นยโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ หินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสัรรมสารติสัทธาเทวมนุสา สวากาโตภะคะวตาธรรมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ ทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ กินชาจารณสัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทธปะกวาติสวากขาตัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจ ตังเวทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคะ าเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังบุญยเขตังโลกัสสติหิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสัทธา รมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปักวาติสวากขาโตปักวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตัมโพ วินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงกลาเอสภะคะวะโต สาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยาเขตังโลกัสติอิิปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสตัมมสารติสัทธา นุสานังพุทโธปะกวาติสวาคขาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจทังเวทิตังโพวิมโยหิติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวก ังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกิ ินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัง คินทิโกอักาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัจจัตตังเวทิตังโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ มีจิปฏิปันโนปะกะวตโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสปะกะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทั ชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสปกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปกวาติสวาก ิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสา มีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสภะคะว วะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจ ตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอังทปุริสปุงคลาเอสป ะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสตินิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสธรรมสาร ธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโอปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเว ทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอส ปะกะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโต พุทธโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันจิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวติตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโกอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโกยายปฏิปันโนปะคะวะโตสาว วกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติ กิติปิโสปะกวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสังฆา โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสา กสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกววตโตสาวกสังโฆยะทิธรรมฉัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสภุมคลาเอสปะคะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนาย โยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมบุตโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา โยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาว กรยัติทังจัตตาริปุริสายุคานิหันตปุริสปุงพลาเอสปะขวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ ปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวินชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธปะคะวาติสวาคขาโตปะคะวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอ ิโกปัจจตังเวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลิกรณิโยอนุตรังบุญยังเขตังโลกัสสตินิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโลสุขัตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาก ปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจักตังเวทิตัมโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริ ริสยุคานิอันตปุริสปุงกลา เอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกาสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจจาจารณสัมปันโนสุ อนุตโรปุริสธรรมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปะ ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกส สังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรา ังปุญญเกตังโลกัสสาติอิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัมทาเทวมน โนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปติปันโนภะคะวะโตสาว งโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลา เอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัก นยโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ หินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิโท อนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา วะขาตภะคะวตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอ ติตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสา ทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงคะลาเอสปะพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะควะอรหังสัมมาสัมพุทโธ กินชาจารณสัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตารปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปักวาติสวากขาตัวปักวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจา ตังเวทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคล เอสปะกวโตสาวกสังโฆ หุนายโยมาหุนายโยกักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญัเขตังโลกัสสตินิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมโนสา พุทโธปะกวาติสวากขาัตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเว ทิธรรมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทรงจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอส ปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติอิติปิโสปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิตโตอัน ริสตัมมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทธโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตางโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก ฏิปันโนปะกววตโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนปะกววตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกววตโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกววตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัน ชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัง โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง โฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุ โยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา วากขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ จิปติปันโนภะคะวะโตสา ังกอนยัติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงพลาเดสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวินชา จรณสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตังเวติตัมโพวิญ โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสา าวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยักเขตังโลกัสติหิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสธรรมสา ติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาตโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ เวทิตัมโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอ สัพพะววโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังคุณยักเขตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโปุริสกรรมาสา ติสัทธาเทวมนุษยสานังพุทโภปะกวาติสวากาโตภะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจทังเวทิตางโมวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสา โฆยายปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยป โยทักกินายโย อัญชลิกรณิโย อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสังฆา ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปติปันโนภะคะวะโตสา สังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัก นายโยอัญชลีกรณิโย อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ อินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุ ติสวะคาโตปะกวตาธรรมโม สันติทิโกอาคาลิโก เอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ งเวทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงกลาเอ สัพพะวัโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุณยเขตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลก วิโตอนุตโรวปุริสตัมมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทธโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโพวินโยหิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ นายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติพาหุงสหัสสัมพินิมมิตาสาวุทันตังวีเมฆรังอุติตโกรัสเสนมารังทานาติธรรมวิธินาชิตวามุนินโดตันเตจะ วัตุเตชยมังคลานิมาราติเลกมพิโยชิตาสัพพรัติงโครัมปนารวกมะกมทัตยักขังขันเทสุทันตวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชสาปวัตุเตชยมังคลานินารากิริงขจวรังอติมัตตโพตังทาวังกิจัรรมสนีวสุขา รุนันตังเมตตังบุเสกวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานิโอมเกตกาตมติหันสสุขารุนันตังทาวันติโยจนปทังบุริมาละวันตังอิทเทภิสังกตมโนจิตตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานิกา ตวานกาสมุทรังอิวคับินิยาจินชายตัวทวจนังชนกายมัดเจสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาปวตุเตจยมังทลานิสัจจังวิหายมติสันจกวาตเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิป ัจจริโตจิตตวามุนินโดตันเตจะสาภวตุเตชยมังกลานินันโทปนันทปุจธกังวิปุทังมหินถิงปุตเตนะเทระปุจเกนะธรรมาปยันตัวอิตัวปเทสวิตินา จิตตวามุนินโดตันเตจะสาภวตุเตชยมังกลานิทุกขาติทิปุจเกนะ สุทาตาหัตังพระมังวิสุทธิจุติมิติปกาพิธานัง ญาณาตเทนวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตตชยมังคลอัตถคาทายโยวาจโนตินติเนสรเตมตันเรหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตถวา านิโมพังสุขังอธิกมายนโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสัพปานินางปูเรตวาปารมีสัพปาปัตัตสัมโติมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะัหตุเตจยมังตะลังจยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวา ตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังคะเลอปราจิตปัลลังเกสีเสปตวิโมกะเลอภิเสเกสัพพุทธานังลักขปัตโตปโมท สุนัขปาตังสุมังกะลังสุปะปาตังสุหติตังสุกโนสุโมหุตโลจะสุยิทังพรหมจาริสุปตักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังบะตักขีนังบะตักขีนังมโนกรรมังปานิติเตปะทัตขีนาปะตักขีนานิกัตตวานลปันตัดเถ ปัตตังกิเนทุกขปัตตา จะนิพทุกปาปยาปัตตา จะนิพยาโสกปัตตา จะนิโสกาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเนหิสัมปะทังปุญญสัมปะทังสัพเพ วานุโมทันตุสัมปสัมปัสสิสิทิยาทานังทัทันตุสัทธายสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาปิรตาโหนตุขาจันตุเทวตาคตาสัพพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังบลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังพันธามิสัพพโส ภวัตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพ ทุกขปันตาจะเนทุกขาปยาปัตตาจะเนพยาโสกาปัตตาจะเนโสกาหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจามิสัมผัตังปุญญสัมผัตังสัพเพเทวานุโม ตาปสัมปัสสิเศติยาทานังสกัตุสาตายสีลังราคันตุสาปสาภาวนาพิรตาโหตุกาจันตุเทวตาคตาสาเป ติเตมติเตโชชยเตติมเหติมหาคุณากริเมต ปุญญาธิการาสสะพันตรายนิวารณาสมาตาสัพพะกวโตอรหะโต สัมมาสัมพุท ธาสตวาเจสมาภุริสลาตนานุปาเวนะสิตยานุพยานชนานุปาเวนะอาโทตรสตมังคลานุปาเวนะชาปานนรังสิยานุปาเวนะเกตุมาลานุปาเวนะตัสปารมิตานุปาเวนะตัสอุปปารมิตานุปาเวนะตัสปรมาตป ารมิตานุภาเวนะเีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิตานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสธรรมากันธานุภาเวนะนวโล กุตรธรรมานุภาเวนะตังคิกรมากานุภาเวนะตัตมาปาติยานุภาเวนะจลเพนญานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัสพลญานานุภาเวนะสพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกานุภาเวนะสัพพะเร เตานุภาเวนรัตนาตยสารนานุภาเวนตุยหังสาปโรกโสกุปาตวโตกโตมนาสุปายาสาวินาสันตุสาปอันตรายาปิเวนาสันตุสาปสังกาปาตุยหังสเมจันตุเทคายุตาตุยหังโหตุสตวาสจิเวนตมังคิโกโห ตุสาพตาอากาสปาปตวนโภมิกังคามหาสมุตตาอารักขกาเทวตาสทาตุเมอนุราคันตุ วตุสาปมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทตานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสาปมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสาปมังคลังราคันตุสาปเทวตา สัพสังฆานุอาเวนะสัตาโสทิอาวันตุเต อันธรรมยังอุทิสนาจิธานาคาถาโยภะนามะเสอิมิลาปุญญากรรมเณอุปจายกุโตาระ อาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตกาอิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณวันดานราปิจารามมาราชาอินทาจโลกปาลาชาเทวตา ยาโมมิตามนุสาจามาจตาเวริกาปิจา สาเปตตาสุเกอนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติเวทตาเจนตุเกปะปะเปตะโวมะตังอิมินาปุญญากรรมเมนะอิมินาอุติเสนาจาเยปังสุลเพเจวะตันอปาทานเจตนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวนิพานโตมะมัง นาตันตุตาปทาเยวายัสตาจาโตภเวภเว โอโชจิตังสติปัญญาสันเลโกวิริยามินา วาราลาภันตุโนกาสังกาจนจาวิริยสุเมพุทธาติปาวโรนาโตธรรมโมนาโตวานุตโมนาโตปเจกาพุทโธจะสังโฆนาโตตโรมะมัง เอตุสมมานุภาเวนะมาโลกาสังฆปันตุมาทาตาปุญญานุภาเวนะมาโลกาสังฆปันตุมา อหังสุกิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อหังนิทุกขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ อหังอเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอภยาปัจโจโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอนิโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขีอาจานัง ปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนาน สัพเพสัตตาสุจิตาหันต สัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขเถิดสัพเพสตาอเวราหุนตุสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันเถิดสัพเพสตาอัพยาปชาหุนตุสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเถิดสัพเพสัตตาอนิคาหุนตุสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัตว์ทั้งปวงจงรักษาตนให้มีความสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพะทุกขาปมุนจันตุสัตว์ทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถิดสัพเพสัตตาลัตสัมปติโตมาวิคาชันตุสัตว์ทั้งปวงจงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดสัพเพสัตตากรรมสกาสัตว์ทั้งปวงมีการเป็นของของตน ธรรมกายาธามีกรรมเป็นผู้ให้ผลธรรมโยนิมีกรรมเป็นแดงเกิดธรรมวันทุมีกรรมเป็นเผ่าพันธรรมปฏิสารนา มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริสันติจะกระทำกรรมอันใดอัลยานางวาปากับกังวาเป็นบอหรือเป็นบาป ตัสตายาตาภวิสันติจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญพุทธมนต์นี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่ดิชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับอุนบุญนี้ และโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิดโสยานาคุโตยติพุทธาสาวะโก สุเมธาโสศีลสมาธินุตตโม ขีนาสาวจิตาหิตาวิเมตโก นิพานามเกจนตานุสาสติ เอดารหันตังเสียรสานมามิหัง พระ